Vardım hakkın kapısına, yüzüm sürdüm yapısına. Tapmışım hak tapusuna, tapmışım hak tapusuna. Evvel Allah, ahir Allah. İmanım amentü billah Dönemem estağfirullah Dilimden düşmez zikrullahu Kademi şerif tozunay Kurbanlar olam izine Muhammed'in pak yüzüne Muhammed'in nur yüzüne Evvel Allah ahir Allah İmanım amentü billah Dönemem estağfirullah Dilimden düşmez Düşen zikrullahu Aklın gözünden yaşı Eridir dağları daşı Ebu Bekir arkadaşı Efendimizin yoldaşı Evvel Allah ahir Allah İmanım amentü billah Dönemem estağfirullah Dilimden düşmez zikrullahu Adil Ömer canlar canı kuvvetlendirdi İslam'ı Resulullah'ın hayranı Resulullah'ın hayranı Evvel Allah ahir Allah İmanım amentü billah Dönemem estağfirullah Dilimden düşmez zikrullahu Şehit ettiler sultanı Evde okurken Kur'an'ı Edepli masum Osman'ı Günahsız can Osman'ı Evvel Allah ahir Allah Dönemem estağfirullah İmanım amentü billah Dilimden düşmez zikrullahu Beden Uhud Hendek Hayber Zülfikar ile cenk eder Ali'dir cümleye rehber Ali'dir cümleye rehber Evvel Allah ahir Allah İmanım amentü billah Dönemem estağfirullah Dilimden düşmez zikrullahu Efendimin torunları Hem torun hem göz nurları Fatıma'nın kuzuları Hasan Hüseyin canları Evvel Allah ahir Allah İmanım amentü billah Dönemem estağfirullah Dilimden düşmen, zikrullahu